Olha só, agora vamos. Manda. Nós vamos cantar agora um pupurri. São duas músicas que marcaram muito a nossa carreira. Com certeza. A primeira nós tivemos a participação do Jorge Matheus, do Gustavo Lima. Também. Mandar um beijo grande para eles. Tamo beijo, junto. Gente. E a segunda é uma música que marcou demais o início do Humberto Ronaldo. Comecinho, né? Se Bem chama Vendendo Beijo. Tivemos o prazer de fazer parte até de novela da Globo. nunca rapaz. vendeu beijo, né? É, a lata a não, não, ajuda. Segura aí. Então, vamos lá. <laughs> Eu vou contar pra vocês vendendo beijo. Tamo junto. Bora, gatinho! Segura! Segura! É assim, canta junto, vai! Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês A história de um amor, de tudo que ela me fez Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês A história de um amor Você é ao vivo, filho? Vai, Pironaldo, vai! Pensa no tanto que eu sofri Pensa no tanto que eu chorei Quando ela me disse eu vou embora Vou sair por essa porta E nunca mais tu vai me ver E pensa no homem que sofreu sofri demais, mano Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês A história de um amor, de tudo que ela me fez Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês A história de um amor, de tudo que ela me fez Vamos junto, vai! Eu vou contar pra vocês, eu vou A história de um amor, de tudo que ela me fez Mas eu vou contar Ô profissão que é boa. Essa é a melhor do mundo, gente? Chora, gateiro, vai agora. Vamos nessa? E tô num tipo de negócio novo. Não tem segredo, só aproveitar. Mudei de vida, tô de carro novo. Nunca gostei tanto de trabalhar Larguei de ser advogado E hoje faço o que eu quiser Não tem patrão, não tem horário Nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um grande dom Trabalho duro noite e dia E então tô vontade, é só Quem sabe bora, cantar tá junto né? E tô vendendo beijo Pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo Pra tá bonita e pra feinha Tô vendendo beijo Se seu beijo queira, chama que eu vou sozinha Tô vendendo um beijo, pra bonita e você ia Tô vendendo um beijo, seu melhor queira quero chamar Se assim, embora, vai, vai, vai E tô vendendo um beijo pra mulher que tá sozinha Pra bonita e você ir Esse seu beijo eu queira chamar que eu vou E tô vendendo um beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo um beijo pra bonita e você ia Tô vendendo um beijo, seu beijo eu queira chamar que eu vou Vambora, gaiteiro! Se eu ser beijoqueira, se chama que eu vou. só pode fazer barulho. Bom demais. Obrigado.